Jorj Orwell Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa. 6-bob Hayvonlar yil bo'yi qul kabi ishladilar. Ularning yotishida ham, turishida ham halovat yo'q edi. Buning ustiga berilayotgan ovqat ham qornalarini to'ydirmasdi. Shunga qaramay hayvonlar juda xursand edilar. shikoyat qilishni xayollariga ham keltirishmasdi hayvon fermasining kelajagi uchun jonlarini ham qurbon qilishga tayyor turardilar ular amalga oshirayotgan ishlarga mas'uliyat bilan qarashar va kelasi avlodning farovon yashashi uchun bularni zaruriyat deb hisoblashardi hayvonlar bahor va yoz oylari haftasiga oltmish soatlab ishladilar to'rt soatgina uxlash uchun vaqt berilardi hattoki napoleon yakshanba kunlarini ham tushlikdan keyin ish vaqti deb qaror qilganida norozilik bildirmadilar ular uchun ishlash ko'ngilli edi buning ustiga ishga kelmagan hayvonlarning yemishi kamaytirilardi hayvonlar chiqarilgan qarorlarga asosan ish joylarida boshqa vazifalar bilan ham shug'ullanishlari lozim edi shamol tegirmoni qurilishi bilan band bo'lgan hayvonlarning yig'im terim ishlariga e'tibori susaydi natijada bu yilgi hosil o'tgan yildagiga qaraganda pasayib ketdi bu yil hosil allaqachon yig'ib olinganiga qaramasdan yerlar hanuzgacha haydovsiz yotardi keyingi yil olinadigan hosil uchun yerlarni tayyorlash ishlari ulda julda yotardi ekish uchun urug' ham tayyorlanmayotgandi bu yil qishning og'ir kelishini oldindan sezish mumkin edi shamol tegirmoni qurilishi ham kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgandi hayvon fermasi hovlisida ohaktosh koni bor edi hojatxonadan esa juda ko'p miqdorda qum va sement topildi qurilish materiallari tayyorlangan bo'lishiga qaramasdan hayvonlar ishni boshlay olishmasdi bunga to'sqinlik qiluvchi muammolar talaygina edi ayniqsa qurilish uchun ishlatiladigan toshlarni kesish va ularni qanday kattaliklardagi bo'laklarga bo'lish hayvonlarni o'ylantirardi fermada bolg'a temir va lomdan boshqa asbob uskunalar yo'q edi ular odamlarning ishlatilishi uchun mo'ljallangan bo'lib hayvonlar oyoqlari bilan tuta olmasdilar hayvonlar bir necha haftalar davomida qiynalib ishladilar ishlarining hech unumi bo'lmasdi shunda qaysidir hayvon yangi taklifni o'rtaga tashladi yerning tortishish qonunidan foydalanish kerakligini aytib qoldi bu taklifni hayvonlar quvvatladilar tosh konida ulkan toshlar juda ko'p edi ularni sudrash uchun ham katta kuch kerak bo'lardi sigirlar otlar qo'ylar ya'ni oldingi oyoqlari bilan narsa tuta oladigan barcha hayvonlar eng qiyin va keskin daqiqalarda hatto cho'chqalarning o'zlari ham bunga qo'shilishardi arqon bilan bog'langan katta toshlarni qiyalikdan ohak koni tepasiga sudrashardi tepalikdan olib chiqilgan toshlar keyin pastga yumalatib yuborilardi pastlikka zarb bilan tushgan toshlar bo'laklarga bo'linardi va maydalangan toshlarni sudrash oldingiga nisbatan osonroq bo'lardi ularni shamol tegirmoni qurilishi mo'ljallangan yerga otlar aravalar bilan tashishlari mumkin bo'lardi hattoki benyamin ham eski aravalarga o'zini qo'shdi qo'ylar katta katta tosh bo'laklarini kuchlarining boricha sudrashardi yozning oxirgi kunlariga kelib shamol tegirmoni qurilishi toshlar bilan ta'minlangandi cho'chqalarning yetakchiligi va nazorati ostida nihoyat qurilish ishlari boshlandi lekin ish juda sekinlik bilan borardi qurilish ishlari bilan shu vaqtga qadar shug'ullanishmagan tosh urish loy qilish devor tiklash kabi hunarlarga malakalari yetishmasdi ba'zi qo'ylar faqat bir toshni tepalikka sudrab chiqish bilan ish kunini tugatar edi ba'zan esa tepalikdan tashlab yuborilgan tosh maydalanmay qolib kun bo'yi qilingan mehnat samarasiz ketardi tosh tegirmoni qurilishdagi hech bir ishni boksersiz bajarib bo'lmasdi nihoyatda baquvvatligi va kuchliligi ishni biroz siljitardi uning kuchi boshqa hamma hayvonlarning kuchi bilan teng edi hayvonlar arqonga bog'langan ulkan toshlarni qiyalik bo'ylab tepalik tomon tortayotganlarida ba'zan tosh pastlikka sirg'ana boshlardi shunday paytlarda bokser darhol yordamga shoshardi yakka o'zi bor kuchi bilan arqonni tepalikka tortardi nishablikdan tepalikka qarab tortilayotgan toshga hayvonlar hayrat bilan qarardilar bokserning hansirab nafas olishi ko'kraklarining dam bosganday ko'tarilib tushishi tuyoqlarini og'ir ko'tarib qadam bosishi muskullarning zo'riqish natijasida bo'rtib chiqishi butun tanasini reza reza terlar bilan yuvilishi hayvonlarning havasini keltirardi bu holatni tomosha qilib zavqlanishardi ba'zan klover kuchni me'yoridan ortiqcha sarflashning zararligi haqida gapirib bokserni ogohlantirardi lekin bokser bunday gaplarga quloq solishni xohlamasdi uning o'ziga xos nuqtai nazari mavjud edi bokser hamisha tinimsiz mehnat qilish hayrat va shijoat mas'uliyat bilan ishlash kerak deb o'ylardi u napoleonni juda hurmat qilardi har qanday masalalarda uning haq ekanligiga ishonardi o'z oldida ko'ndalang bo'lgan muammolarni yuqoridagi e'tiqodlariga asoslanib osongina hal etardi bokser har kuni boshqa hayvonlarga qaraganda qirq minut erta uyg'onardi xo'roz bilan kelishib olgandi xo'roz uni uyg'otish uchun alohida qirq minut oldin qichqirardi bokser boshqa hayvonlardan oldinroq toshkoniga borib ish boshlardi maydalab qo'yilgan toshlarni yolg'iz o'zi qurilayotgan shamol tegirmonining yoniga tashirdi hayvonlar butun yoz davomida kunlarini ko'ngilli o'tkazdilar ularning bosh qashishga ham qo'llari tegmadi ishlari juda ko'p va og'ir mehnat talab qilardi ovqat esa mister jons davrdagiga qaraganda kam berilardi shunga qaramay hayvonlarning kayfiyatlari juda baland edi fermadagi umumiy ahvolni yomon deb bo'lmasdi hayvonlar faqat o'zlari haqidagina o'ylashga odatlandilar endi odamlarni boqish haqidagi muammolar ularni qiziqtirmasdi fermadagi muvaffaqiyatsizliklar juda ko'p bo'lishiga qaramay hayvonlar tushkunlikka tushmasdilar chunki ular farovon kunlar to'kin sochinlik haqida berilgan va'dalarga umid bog'lashar shuning uchun ham astoydil mehnat qilishardi ayniqsa dalalarni yovvoyi o'tlardan mirishkorlik bilan tozalashardi har qanday berilgan topshiriqni aniq puxta mukammal bajarardilar bu xususiyatlar ya'ni topshiriqni mas'uliyat bilan bajarish hissi hattoki odamlarda ham topilmasdi hayvonlar yaylovlarda yetishtirilayotgan hosilni o'g'irlashni xayollariga ham keltirishmasdi shuning uchun ham yaylovlar va mevazorlarni inson hukmronlik qilgan davrdagidek to'siqlar bilan o'rashning ham hojati yo'q edi natijada juda ko'p mehnat va mablag'ni talab qiladigan to'siqlar va panjaralar muammosi hayvonlarni o'ylantirmadi yoz oyining oxirlariga kelib hayvonlar oldidagi muammolar ko'payganidan ko'paydi ayniqsa parafin moyining iplari itlar uchun biskvit taqalar tayyorlash uchun temir kabilar suv bilan havoday zarur bo'lib qoldi ularni fermaning o'zida tayyorlashning imkoni yo'q edi dalalarga ekin ekish uchun urug'lik va turli ximiyaviy o'g'itlar ham kerak edi ish asboblari ham yetishmas edi shamol tegirmoni qurilishi uchun kerakli ayrim mexanizmlarni ham chetdan olib kelish zaruriyati tug'ildi bularni qayerdan qanday olib kelishni hayvonlar bilishmasdi shuning uchun ham ular jiddiy o'ylay boshladilar yakshanba kunlari bo'ladigan majlislarning birida napoleon haftalik vazifalar bilan hayvonlarni tanishtirish bilan birga ferma hayotiga yangi bir qonunni tatbiq etmoqchi ekanligini e'lon qildi bu qarorning qabul qilinishi hayvon fermasida savdo sotiqni rivojlantirish uchun emas balki ferma hayvonlarining ehtiyojini qondirish zaruriyatidan kelib chiqqan edi shu yilning o'zidayoq napoleon pichan raqamlari va bug'doydan olingan hosilning bir qismini sotishga fermerlar bilan shartnoma tuzishga majbur bo'ldi shamol tegirmonining qurilishini tezlatish uchun biroz pul jamg'arishi kerak edi shuning uchun fermadagi hayvonlarning yemishi uchun kerak bo'ladigan tuxumlarni ham Wellingtonda sotishni rejalashtirdi tovuqlar dedi napoleon bu qarorni albatta qabul qilishlari va olib borilayotgan shamol tegirmonining qurilishiga tuxum tug'ishni ko'paytirish bilan o'z hissalarini qo'shishlari kerak hayvonlarni qarorning bir nozik nuqtasi o'ylantirayotgan edi agar bu qaror amal qilinadigan bo'lsa insonlar bilan o'zaro munosabatga kirishga majbur bo'lishardi ayniqsa insonlar bilan bo'ladigan pulli muomalalar savdo sotiq qilish haqidagi fikrlar ularni bir oz cho'chitardi hayvonlarning ba'zilari mister jons quvilgandan keyin qabul qilingan qonunning insonlar bilan aloqa qilmaslik haqidagi moddasini esladilar ayrimlari esa xayollariga shunchaki bir keltirib qo'ya qoldilar napoleon yakshanba kunlari o'tkaziladigan majlislarni tugatish haqidagi qarorini e'lon qilganida e'tiroz bildirgan to'rtta yosh cho'chqalarning ovozlariga hayvonlar e'tibor berishmadi itlarning jahl bilan irillashlari ularning ovozlarini o'chirdi keyin odatdagiday qo'ylar to'rt oyoqlilar do'st ikki oyoqlilar dushman deb baland ovoz bilan ma'ray boshladilar shu bilan bir zumgina davom etgan e'tiroz bostirildi nihoyat napoleon jimlikni saqlash uchun oldinga oyoqlarini ko'tardi qaror munosabati bilan ayrim masalalar ustida kelishib olish zaruriyati tug'ilganini aytdi hayvonlarning to'g'ridan to'g'ri odamlar bilan aloqa kirishmasliklari ogohlantirilib qaror moddasiga amal qilish kerakligi haqida uzundan uzoq gapirdi So'ngra bu muammoning mas'uliyatini o'z bo'yniga olishga va'da berdi. Willingdonda yashaydigan advokat Wimper insonlar bilan bo'ladigan savdo-sotiq muomalalarida vositachilik qilishga yollanganini, har dushanba kuni hayvon fermasiga kelib, zaruriy masalalar bo'yicha maslahatlashishga rozilik berganligini aytdi. Napoleon odatdagidek o'zining nutqini hayvon fermasi abadiy yashasin degan shior bilan tugatdi hayvonlar angliya hayvonlari gimnini birgalikda aytishganidan so'ng tarqalishdi skuyler hayvonlar orasida yurib qaror haqidagi fikrlarga quloq soldi bu qarorga qarshilik ko'rsatish befoyda ekanligini tushuntirdi e'tiroz bildirishning hojati yo'q ekanligini aytib ularni tinchlantirdi snoubol tomonidan tarqatilayotgan yolg'on yashiq gaplarga e'tibor bermasliklarini ta'kidladi qabul qilingan qarorga ikkilanib qarayotgan ayrim hayvonlarning shubhasini tarqatib yuborishga harakat qilardi o'rtoqlar qarorning matni bilan ming afsuski o'zlaringiz tanisha olmaysizlar agar qaror matnini o'qib chiqa olsangiz edi butun haqiqatni ya'ni uning maqsadi va mohiyatini anglab yetardingiz hozir esa qarorning ma'nosini tush kabi g'ira shira tasavvur eta olasiz o'rtoqlar siz menga ishoning haqiqat shu qarorda uning hayotga tadbiq qilinishida hayajon bilan aytilgan bunday so'zlardan so'ng hayvonlardagi ishonchsizlik asta sekin yo'qolib borardi haftaning har yakshanba kunlari mister wimper kelishuvga binoan fermada paydo bo'ladi o'pqini yorgan mug'ombir va tulkiday ayyor edi u hamisha sochlarini bakenbord qilib tarab yurar va asosan advokatlik kichik biznes bilan shug'ullanardi u hayvon fermasiga vositachi kerakligini xizmat haqqi ham ko'ngildagiday bo'lishini boshqalardan ko'ra oldinroq ilg'ab oldi bu esa uning fahmi farosati o'tkirligidan dalolat berardi hayvonlar mister Wimperning fermaga kelib ketishiga qo'rqinch bilan qarardilar Wimper ham ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'lardi va o'zini haddan tashqari sipo tutardi fermada ro'y berayotgan voqealarga aslo aralashmasdi hayvonlar ikki oyoqlab yuradigan insonga buyruq berayotganlaridan lazzatlanishar va o'zlarining xizmatlarini qildirishayotgani uchun ich ichlaridan mag'rurlanishardi hayvonlarning o'zlariga bo'lgan ishonchlari tobora ortib borardi odamlar bilan bo'ladigan navbatdagi shartnomalarga tayyorlanishardi shunga qaramay hayvonlar insonlar bilan hamma sohalarda munosabatlarga kirishishni istashmasdi o'zlari zarur deb topgan masalalar bo'yichagina aloqaga kirishmoqchi edilar insonlar hayvon fermasida sodir bo'layotgan voqealardan bexabar edi hayvon fermasi borligini bilardilar xolos bu fermaga nisbatan esa nafratlari kuchli edi nafratlari esa kundan kunga g'azabga aylanib borardi insonlar hayvon fermasining sinib o'z o'zidan yo'q bo'lib ketishiga diniy oyatlar va tushunchalarga ishonishgani kabi ishonishardi ular olib borayotgan shamol tegirmonining qurilishini muvaffaqiyatsizlik bilan tugashini bashorat qilardilar odamlar pivoxonalarga to'planib hayvon fermasida qurilayotgan shamol tegirmoni haqida uzoq bahslashishardi shamol tegirmoni qurilishi bilan bog'liq xabarlarga asoslanishib uning vayron bo'lishi yoki bitkazilgandan keyin umuman ishlay olmasligini isbotlashishardi lekin aksincha hayvon fermasidagi ishlar bir tekisda borardi odamlar vaqt o'tgan sari hayvonlarning ish boshqarishiga va irodalarining mustahkamligiga tan bera boshladilar ularda hayvonlarga nisbatan hurmat tuyg'usi asta sekin uyg'onib borardi odamlar nihoyat fermaning nomini ham hayvon fermasi deb atashga ko'nikishdi bu hayvonlar tomonidan olib borilayotgan ishlarning ma'qul deb topilayotganining dastlabki alomatlaridan biri edi lekin odamlar o'zlari boshqarib kelgan manor firmasiga hurmatsizlik qilisha olmasdi har holda endi mister jonsga yordam berishning befoyda ekanligini tushunib yetishdi mister jons ham fermaga qaytib borishdan umidini uzib mamlakatning bir chekkasiga ko'chib ketdi advokat vimper kelgunga qadar hayvonlar fermasining tashqi dunyo bilan aloqasi yo'q edi napoleonning Foxwood fermasining boshlig'i Mr. Pilkington hamda Pinchfield fermasining boshlig'i Frederick bilan savdo-sotiq qilayotganligi haqidagi ovozalar tarqaldi. Cho'chqalar fermadagi Mr. Jones yashagan uyga ko'chib o'tib, u yerda istiqomat qila boshlashdi. Dastlab qabul qilingan qonunning odamlar kabi yashamaslik moddasi hali hayvonlarning xayolidan ko'tarilmagandi. yana skuyler jonbozlik ko'rsatib targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirdi odamlar bilan savdo sotiq olib borishning zaruriyat ekanligiga qanday ishontirgan bo'lsa xuddi shunday yo'llar bilan qonunda odamlar kabi yashamaslik moddasining bo'lmaganligi haqida tushuntirish ishlarini olib borardi firmaning eng asosiy tayanchi cho'chqalardir dedi skuyler chunki ularning aqllari boshqa hayvonlarnikiga qaraganda o'tkirroqdir fermani asosan ular boshqarmoqda ayniqsa boshlig'imiz yaqindan boshlab skuyler napoleonga nisbatan boshliq degan so'zni ishlata boshlagan edi hamma qatori cho'chqaxonadagi supada emas balki alohida uyda yashash kerak dono rahbarimiz napoleon fermani boshqarishdagi muammolarni hal etish va qilinadigan ishlar haqida chuqurroq mulohaza qilish o'ylash va fikrlashi uchun tinch shovqin suronsiz joy albatta kerak hurmatli boshlig'imiz bunga munosibdir o'rtoqlar cho'chqalar endi supalarga qoqilgan oxirida emas mister jonsning oshxonasida ovqatlana boshlashdi ular mehmonlar qabul qilinadigan katta xonada dam olardilar kravatlarda uxlardilar ko'z oldilarida bo'layotgan voqealarni ko'rgan hayvonlar tobora hayratlanishib borishardi napoleon har doim to'g'ri yo'l tutadi derdi bokser lekin shu zahotiyoq hayvonlarning kravatlarda uxlashi mumkin emasligi haqidagi qaror kloverning yodiga tushdi klover hayvonlar yashaydigan molxonaning qonun moddalari yozilgan devori yoniga bordi devorga yozilgan qonun moddalarini o'qishga harakat qildi lekin alifbodagi hamma harflarni o'rganmagandi shuning uchun o'qiy olmadi Murieldan devorga yozilgan qonunning to'rtinchi moddasini o'qib berishni iltimos qildi hayvonlarning kravatlarda uxlashi mumkin emasliklari haqidagi qonun moddasida nima deb yozilganini aniq bilmoqchi bo'ldi Muriel qiyinchilik bilan harflarni bir biriga urishtirib o'qidi hech bir hayvon kravatda choyshablar bilan uxlamagan va uxlamasin deb o'zgartirilgan edi dastlabki qonun qabul qilinganda choyshablar haqida so'z borligini eslay olishmasdi lekin devorda yozilgani to'g'ri bo'lishi kerak men ehtimol adashayotgandirman deb o'yladi shu payt uning yoniga ikki uch itlar qurshuvida skuyler keldi va olib borilayotgan hamma ishlar reja asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi o'rtoq biz cho'chqalarning uylardagi kravatlarda uxlayotganimiz haqida eshitdingizmi xo'sh qani aytingchi nima uchun uxlashimiz mumkin emas qonunning hayvonlarning kravatlarda uxlamasliklari haqidagi moddasi mavjud ekanligini eslay olasizmi menimcha yo'q qonun bunday bo'lgan emas bo'lmaydi ham bu fakt ha o'rtoq fakt kravatlar faqat uxlash uchungina yasalgan hayvonlar yashayotgan ferma binolari ichidagi siz uxlaydigan somon to'shalgan supachalar ham aslida kravat qonunda esa kravatlarda emas balki inson tomonidan kashf etilgan choyshablarda man etilgan ferma uyidagi kravatlarga to'shilgan choyshablarni olib tashladik faqat ko'rpalar ustidagina uxlayapmiz kravatlar uxlash uchun juda qulay lekin biz hayvonlarga moslashtirilmagan biz cho'chqalar doimo aqliy mehnat bilan shug'ullanamiz shu sababdan ham bizning dam olishimizga alohida e'tibor berilishi kerak biz qanchalik yaxshi hordiq chiqarsak shunchalik yaxshi fikrlaymiz o'rtoqlar albatta bizning zo'riqib ishlashimiz natijasida charchab sog'lig'imizni yo'qotishimizni natijada bizga topshirilgan vazifalarni bajara olmay qolishimizni istamaysiz axir jonsning qaytib kelishini hech bir hayvon xohlamaydi skuylerning hayajon bilan aytgan oxirgi jumlasi hayvonlarni hushyor torttirdi ferma uydagi kravatlarda cho'chqalarning uxlashi haqida boshqa og'iz ochishmadi bir necha kundan keyin esa cho'chqalarning boshqa hayvonlardan bir soat keyin uyqudan uyg'onishlari e'lon qilinganida hech bir hayvon ajablanmadi buni odatdagi hodisa sifatida jimgina qabul qilishdi kuz oyi yetib kelganida hayvonlar nihoyatda charchab qolishdi lekin shunga qaramay ularning kayfiyatlari ko'tarinki edi bu yil og'ir kelgandi tinmay mehnat qilishganiga qaramay dom mahsulotlarining bir qismi sotilganidan keyin ham qish uchun yetarli oziqa to'planmagan edi lekin shamol tegirmoni qurilishi hamma qiyinchiliklarni unuttirardi hosil dalalardan allaqachon yig'ishtirilib olinganiga qaramay havo quruq yog'in sochin yo'q edi hayvonlar shamol tegirmoni qurilishida astoydil mehnat qilishardi buning ustiga ferma atrofini katta toshlar bilan bir metr balandlikda o'rab olish rejalashtirilgan edi hayvonlar oyoqlari yerga tegmay ishlashardi ertangi kundan katta umid bog'lashardi hatto oydin tunlarda bokserning o'zi bir ikki soat ishlardi dam olish paytlari qurilishi yarimlab qolgan shamol tegirmoni atrofiga to'planishardi tegirmonning bitgan qismidagi devorlarga tikilishib uning silliq va mustahkamligidan zavqlanishardi atrofida aylanishib qo'shiqlar aytishardi faqat qari benyamingina shamol tegirmoni qurilishida jonkuyarlik bilan ishlamasdi buni yashirish uchun yaxshi ot keyin chopadi degan maqolni tez tez takrorlardi atrofdagi yuz berayotgan voqealarga beparvolik bilan qarab bu dunyo o'tkinchi hech bir hayvonga vafo qilmaydi derdi kuzning noyabr oyi janubiy g'arbdan esayotgan kuchli shamollar bilan boshlandi qum bilan sementni shamol uchirib keta boshladi shu sababli sementli loy tayyorlashning hech iloji yo'q edi qurilishdagi ishlar to'xtadi shamol borgan sari avj olardi hatto fermadagi uylar devorlari bilan birgalikda tepranardi bo'ron binolarning tomlariga qoqilgan tunuka va shifrlarni uchirib ketdi tovuqlar dahshat ichida qichqirishardi boshqa hayvonlar tovuqlarning qichqiriqlaridan uyg'onib ketishdi go'yo ularning tushlarida miltiq qotilgan edi cho'chib uyg'ongan hayvonlar yashayotgan binolaridan tashqariga otilib chiqishdi bayroq hamisha hilpirab turadigan yog'och ag'darilib tushgan edi mevazor yaqinidagi qayrag'och daraxti ildiz pildizi bilan yerning ustiga chiqqan holda ko'tarilib yotardi yanada dahshatliroq bo'lgan bur ko'rinish ularning aqlu hushini uchirib yubordi hayvonlarning umidsizlik bilan hayqirgan tovushlari fermani larzaga keltirdi ne ko'z bilan ko'rsinlarki urilayotgan shamol tegirmoni tugi bilan vayron bo'lgan edi hayvonlar shamol tegirmoni tomon chopdilar napoleon hamma hayvonlarning oldida uchib borardi u bu qadar tezlik bilan chopganini hech bir hayvon shu paytgacha ko'rmagan edi ilgarilari u hamisha shoshilmasdan xotirjam qadam tashlardi napoleon yetib kelib shamol tegirmonining poydevorigacha buzilib yotganini ko'rdi ne ne mashaqqatlar bilan keltirilgan toshlar qurilish maydonida sochilib yotardi bularni ko'rgan napoleonning hushi boshidan uchib tili og'zida aylanmay qoldi so'ng shamolda to'planib qolgan toshlarga alam bilan tikildi napoleon to'satdan yerni iskay boshladi unga qaytadan jon kirganday bir ikki qadam oldinga yurdi dumi qilich kabi taranglashib u yoqdan bu yoqqa borib kela boshladi bu uning qattiq o'ylanayotganidan dalolat berdi birdan u to'xtadi uzoq jimlikdan so'ng o'rtoqlar deb so'z boshladi past ovoz bilan bu vayronagarchiliklarning sababchisini bilasizmi tunda yashirincha kelib qo'poruvchilik qilgan dushmanning kimligini fahmlayapsizmi bu snowball deb momaqaldiroqday ovoz bilan baqirdi napoleon snowball bu ishni g'arazli niyat bilan qilgan biz tuzgan rejalarning amalga oshishini istamasdan ishlarimizga to'sqinlik qilgan oramizdan sharmandalarcha quvilgani uchun qasdini olmoqchi bo'lgan ha u sotqin o'rtoqlar ha u haqiqiy dushmanimiz o'rtoqlar kechasi ilonday o'rmalab kelib yil bo'yi qilgan mehnatimizni yer bilan yakson qildi u hayvonlarning dushmani o'rtoqlar shu bugun men snoubolni o'limga hukm qilaman uning jinoyatlari eng og'ir jazoga loyiqdir snoubolni tiriklayin tutib kelgan har qanday hayvonga o'n birinchi darajali qahramon hayvon ordenini va bir yarim qop olmani mukofot tariqasida topshiraman bu mukofot adolat uchun kurashgan kurashda jonbozlik ko'rsatgan haqiqat uchun jonini ham ayamagan hayvonga beriladi hayvonlar hayratdan dong qotib qolishgandi bo'lgan ishlar uchun snoubolning aybdorligiga aqllari bovar qilmasdi lekin shu damdan boshlaboq snoubolni tutib kelish yo'llari haqida o'ylay boshlashdi hayvonlar shamol tegirmoni qurilayotgan tepalik atrofini tekshira boshladilar uzoqdan cho'chqa izlarini ko'rishdi izlar bir necha metr joydagina bor edi xolos keyin ko'rinmay qolgandi tuyoqlar bilan ezilgan maysalar izlarni fermani o'rab turgan to'siqlar tomon kelganligini ko'rsatar edi napoleon bosilgan maysalarni hidlab ko'rib snoubolning izlari ekanligini tasdiqladi izlarni qayta qayta tekshirib ko'rishdi snoubol foksfud fermasidan kelgan bo'lsa kerak degan taxmin bildirildi o'rtoqlar deb xitob qildi napoleon shu bugundan boshlab biz yana qayta ish boshlaymiz shamol tegirmonining qurilishini to'xtatmaymiz yomg'ir yog'sa ham qor va bo'ron bo'lsa ham hattoki osmondan tosh yog'ib tursa ham shamol tegirmonining qurilishini davom ettiramiz hayvon fermasi uchun xoinlik qilgan snoubolga bizni osonlik bilan yengib bo'lmasligini ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar oldimizga qo'yilgan maqsadlardan chekinmasligimiz kerak ularni amalga oshirishimiz shart oldinga qarab olg'a o'rtoqlar yashasin shamol tegirmoni yashasin hayvon fermasi yettinchi bob qahraton qish kirib keldi bo'ronli ob havodan keyin izg'irinli kunlar boshlandi qor erinmay maydalab yog'ardi tunlari nihoyatda ayoz yerlar metinday qotib dalalardagi o't o'lanlar ham muzlab qolgan edi qahraton sovuq fevral oyiga qadar davom etdi fevral oyida havoning sovuq bo'lishiga qaramasdan hayvonlar shamol tegirmonining qurilishini boshlab yubordilar ular hayvon fermasida bo'layotgan voqealarni odamlar chetdan kuzatib turganliklarini agar shamol tegirmonining qurilishi to'xtab qoladigan bo'lsa bundan dushmanlarning quvonishlarini ham bilishardi odamlar hayvonlarning ishlariga g'araz bilan qarardilar shamol tegirmonining vayron bo'lganligi haqidagi xabarlar yolg'on ekanligini bildirish maqsadida napoleon hiyla ishlatdi shamol tegirmoni devorlarining qalinligini oshirmoqchi bo'ldi bu bilan odamlar shamol tegirmonining devorlarini mustahkamlash uchun devorlarni hayvonlarning o'zlari buzishib qaytadan qurishyapti degan xulosaga kelishlari kerak edi shuning uchun ham oldingi yarim metr qalinlikdagi devorlar o'rniga ikki metr qalinlikdagi devorlar olina boshladi buning uchun esa yana qo'shimcha toshlar yig'ishtirilishi kerak edi tosh koni esa qalin qor ostida qolib u yerda ishlashning hech iloji yo'q edi keyingi kunlarda qor yog'ishi to'xtab ob havo biroz yurishdi hayvonlar qiynalib bo'lsada biroz ishlashga harakat qilishardi urinishlar evaziga ish o'ta sekinlik bilan siljirdi hayvonlar ilgaridek ishtiyoq bilan mehnat qilishmasdi kayfiyatlari tushkun edi har kuni sovuqda ishlashga majbur bo'lishar qorinlari esa ovqatga to'ymasdi faqat bokser va klovergina umidsizlanmas edilar skuyler esa sharafli mehnat uning mashaqqatlari va quvonchlari haqida tinmay nutq so'zlardi hayvonlar bokserning kelajakka bo'lgan ishonchi umidi hamda bugun kechagidan ko'ra yaxshiroq ishlashim kerak degan shioridan ozgina bo'lsa ham ilhomlanardilar ayniqsa uning ishlab charchamasligi hayvonlarga madad berib turardi yanvar oyiga kelib to'plangan oziq ovqatlar ozayib qoldi berilayotgan jo'xori ulushlari keskin kamaytirildi uning o'rniga muzlab qolgan kartoshkalar berila boshladi kartoshkalar dalaning o'zida to'plangan holda qolib ketgan edi ular qoplarga solinib ustma ust taxlangan bo'lishiga qaramasdan qorning tagida qolib ayozli tunlarda muzlagan edi qoplar sovuqni o'tkazmaydigan darajada qalin emas edi shuning uchun kartoshkalar muzlab qorayib ketgan edi bir qop kartoshkadan faqat bir necha donasinigina ishlatish mumkin edi quruq somondan boshqa yegulik hech vaqo yo'q edi hayvonlarning yuzlari burishib ketgandi kayfiyatlari tushkun edi hayvon fermasidagi bo'layotgan voqealarni tashqi olamdan yashirish kerak edi odamlar esa shamol tegirmonining inqirozidan ilhomlanib yangi yangi yolg'onlarni to'qishardi yer yuzidagi fermalar bo'ylab hayvon fermasidagi yashayotgan hayvonlarning ochlik va kasallikdan qirilib ketayotganligi bir birlarini ayovsiz o'ldirayotganligi hayvonxo'rlik va bolaxo'rlik avj olganligi haqidagi mish mishlar tarqaldi napoleon hayvon fermasidagi haqiqiy ahvol boshqa fermalarga ma'lum bo'lib qolsa natijasi yomon bo'lishini bilardi shu sababdan hayvon fermasidagi yashash sharoitining yaxshiligi haqida odamlarda taassurot uyg'otmoqchi bo'ldi bu niyatni amalga oshirish uchun mister wimpeldan foydalanishga qaror qildi har haftaning boshlarida kelib ketib yuradigan mister Wimpel bilan hayvonlar orasida deyarli aloqa bo'lmasdi. Napoleonning ko'rsatmalariga ko'ra, hayvonlar mister Wimpelning oldida asosan fermadagi to'kin sochinlik haqida gaplashadigan bo'lib qolishdi. Ayniqsa, o'zlariga berilayotgan ulushlarning ko'paytirilgani haqida tinmay so'zlashardi. napoleon hayvonlar yotadigan binolar ichidagi supalarga qoqilgan oxurlarning ichini qum bilan salkam to'la qilib to'ldirishga buyruq berdi qumning ustiga esa oxurlarni to'ldirib g'alla to'kib qo'yishdi napoleon mister winterni ataylab bino ichidagi supalarga qoqilgan don to'la oxurlar orasidan olib o'tardi mister wimpel yem to'la oxurlarni ko'rar va aldanganini sezmasdi fermadan chiqib napoleon mo'ljallaganday hayvonlarning ovqatdan kamchiligi yo'q ekanligi haqida xabar berardi hayvonlar fermasida bo'layotgan ocharchilik haqidagi gaplarning bekorligini tasdiqlardi yanvar oyining oxirlariga kelib g'alla sotib olish zaruriyati sezilib qoldi napoleon ferma hovlisida kamdan kam ko'rinardi u to'rt tomonidan jahldor va kuchli itlar bilan qattiq qo'riqlanayotgan uyida tunu kun o'tirardi ferma hovlisiga chiqqan paytlarida bo'ri sifat olti it atrofini o'rab turardi napoleon salobat bilan salmoqli qadam tashlar hayvonlarning birortasi unga yaqinlashmoqchi bo'lganida itlar tishlarini ko'rsatib irillardi odatda napoleon yakshanba kunlari ertalab ko'rinmasdi bir cho'chqa uning buyruqlarini skuylerga skuyler esa boshqa hayvonlarga yetkazardi yakshanba kunlarining birida skuyler tuxum tug'ishga kelgan tovuqlarga o'z tuxumlarini zudlik bilan topshirish haqidagi yangi qarorni e'lon qildi napoleon wimper orqali har haftada to'rt yuztadan tuxum sotishga shartnoma tuzgandi tuxumlarga to'lanadigan narx esa napoleon kutgandan ko'ra yuqoriroq edi agar bundan foydalanilmay qolsa issiq kunlar boshlanib tuxumga to'lanadigan narx pasayib ketardi ferma hayvonlari uchun sotib olinadigan g'alla va don mahsulotlarining puli sotilgan tuxumlar hisobidan to'lanishi mo'ljallangan edi bu qarorni eshitgan tovuqlar vahima bilan baqir chaqir qilishdi ular bu qurbonlik fermaning oyoqqa turishi va hayvonlarni qishdan eson omon olib chiqish uchun kerakligi haqidagi tushuntirishlariga qaramay ko'payishlari uchun issiq pana ishonchli joylar tayyorlayotgan edilar hozirgi tuxumlarini tortib olish kelgusi avlodlariga qiron solish bilan tengligini anglab turardilar jons quvilgandan beri hayvon fermasida atigi bir martagina norozilik bildirib to'polon qilingan edi lekin u darhol bostirilgandi hozir ham tovuqlar tomonidan tayinlangan uch yosh rahbar napoleon qaroriga tovuqlarning qarshiligini bildirishdi qolgan tovuqlar fermada o'rnatilgan yog'ochlarning ustiga chiqib olishib bor ovozlari bilan qichqirishardi yog'ochlar ustida turib tuxumlarini tug'ib yuborishdi yerga tushgan tuxumlar chil parchin bo'lardi napoleon tezlik bilan chora ko'ra boshladi tovuqlarga berilgan jazolar rahmsizlik bilan amalga oshirildi avvalo tovuqlarga tuxum tug'ishni to'xtatishga buyruq berdi so'ngra berilayotgan ozuqa tegishi ham to'xtatildi tovuqlarga yordam bergan hayvonlarga o'lim jazosi e'lon qilindi hayvonlarga ularning o'ng va chap tomonida joylashgan foksfud va pinchfield fermasi tomonidan snoubolning yashirilganligi haqidagi xabarlar yetib keldi bu vaqtga kelib napoleonning boshqa fermalar bilan munosabati ancha yaxshilangan edi ferma hovlisida ko'p yillardan beri saqlanayotgan yog'ochlar bor edi ular quruqshab ketgandi mister Wimpel yog'ochlarni sotishga maslahat berib mister piltington bilan mister frederik sotib olishga roziligini aytdi napoleon ham yog'ochlarni sotishga ko'ngandi lekin fermerlardan qaysi biri bilan aloqa qilishni bilmasdi frederik bilan aloqa qilib bo'lmasdi u o'z fermasida hayvon fermasining dushmani bo'lgan snoubolni yashirganligini bilardi finchfield bilan savdo muomalasiga kirishay deb turganda Snowballning aynan Pinchfieldda ekanligi haqida xabar topdi. Bahorning ilk kunlarida hayvon fermasida vahimalik voqealar yuz bera boshladi. Snowball zulmat qoplagan tunda hayvon fermasiga o'rmalab kelib, zarar yetkazardi. Makka juhori o'g'irlar, sut to'ldirilgan paqirlarni ag'darar, va tuxumlarni sindirardi hayvonlar tunlarni uyqusizlik bilan o'tkazishardi vahima bilan tong ottirishardi Snowball urug' ekilgan dalalarni ayovsizlik bilan toptardi meva daraxtlarining po'stloqlarini g'ajib tashlardi fermadagi bo'layotgan har bir ko'ngilsiz voqea Snowball bilan bog'lanardi hayvonlar hatto derazaning ko'zi singanida ham hovurlardagi suvlar xas xashak tushib to'silib qolganida ham snoubolning kelib ketganligi haqida gapirishardi hatto molxona eshigining kaliti yo'qotib qo'yilganida ham snoubol kelib kalitni quduqqa tashlab yuborganiga hayvonlar ishongan edilar kalitni don solingan qopning tagidan topib olganlarida ham snoubol va kalit haqidagi gaplar to'xtamasdi bunga hamma hayvonlar ishonishardi sigirlar yarim tunda qattiq uyquga ketganlarida snobol supalarga o'rmalab kelib sutlarni sog'ib ketayotganligi haqida yakdillik bilan gapirishardi kalamushlarning snobolga yordam berayotganlari haqida ovozalar tarqaldi napoleon fermada ro'y berayotgan voqealarni tekshirishga buyruq berdi o'zi esa shaxsan itlar qurshovida ferma atrofini o'ralgan to'siqlarning ichki va tashqi tomonidan aylanib tekshirdi boshqa hayvonlar esa napoleonga hurmat ko'rsatish maqsadida anchagina masofa oralig'ida unga ergashishardi napoleon ba'zan to'xtab snoubolning izlarini aniqlash uchun yerni iskardi u molxonani tovuqxonani sabzavotlar turadigan omborxonani ekinlar ekiladigan yer maydonini xullas fermaning har bir burchagini sinchkovlik bilan jiddiy iskab chiqdi deyarli hamma joydan snoubolning izlarini topdi napoleon burnini yerga qadab turib bir necha marta chuqur nafas olib yerni hidlardi da so'ngra dahshatli ovoz bilan baqirardi snoubol u bu yerda bo'lgan uning isini aniq bilyapman snoubol degan nomni itlar eshitishib qonlari qaynab ketardi kurak tishlari ko'rinadigan darajada og'izlarini ochishib vovullashardi hayvonlar butunlay vahimada qolgan edilar ular snoubolning nomini eshitishdan ham qo'rqardilar uning ustiga har xil ovozalarning tarqalishi hayvonlarni bezovta qilardi skuiler hamma hayvonlarni yig'di uning yuzida vahimali ifoda qotib qolgan edi o'rganib chiqilgan masala bo'yicha axborot bermoqchi ekanligini jiddiy turib e'lon qildi o'rtoqlar dedi skuiler og'irligini goh u oyog'iga goh bu oyog'iga tashlab turib asabiy tovushdi atrofimizda noxush voqealar bo'layotganligi hammamizga ma'lum bularning hammasi snobol tomonidan uyushtirilgan fitnalardir u finchfild fermasining sohibi frederikka sotilgan ular hamkorlikda hayvon fermasiga hujum qilish uchun tayyorgarlik ko'rishyapti o'rtoqlar biz egalik qilayotgan fermani qo'limizdan tortib olib yana ustimizdan hukmronlik qilishmoqchi buning uchun ular allaqachon hujum rejasini tuzib chiqishgan snowball rahbarlik qiladi undan ham yomonroq bir masalaga e'tiboringizni tortmoqchiman snowballning hujumi umum hayvoniy manfaatlari uchun emas balki o'zining shaxsiy manfaati tufayli qilinayotgan harakatdir bu ishga uni majbur qilgan ahmoqona mag'rurligi ekanligini anglab yetishingiz kerak snoubolning shu darajaga kelib qolishi sabablarini bilasizmi yo'q bilmaysiz snoubolning hamisha jons bilan hamkorlik qilib kelganligini snobol jonsning hayvonlar orasidagi josusi bo'lganligini unutilgan qog'ozlar ichidan topilgan yangi hujjatlar asosida aniqlangan yangi dalillar isbotlamoqda o'rtoqlar qo'limizdagi mavjud hujjatlar ko'p muammolarni oydinlashtirish uchun yordam bermoqda molxona jangida biz hayvonlarning mag'lub bo'lishimizga snobol tomonidan jiddiy harakat qilinganligi ma'lum bo'lib qolmoqda sizlar buni albatta sezgan bo'lishlaringiz kerak xayriyatki uning urinishlari befoyda ketib bu ayovsiz jangda g'olib chiqdik hayvonlar skuylerning gaplarini eshitayotgan quloqlariga ishonishmasdi ular dong qotib qolgan edilar bu eshitayotgan xabarlari oldingilariga qaraganda ming barobar yomonroq edi shamol tegirmonini vayron qilishdagi snoubolning xizmatlariga hayvonlar endigina ishonishayotgandi bunisi esa oshib tushdi berilgan ma'lumotlarni o'zlariga singdirishlari bir muncha qiyin bo'ldi chunki molxona jangida snoubolning yag'riniga o'q tegib og'ir yarador bo'lganligini ular hali ham unutmagandilar jang maydonidan chekinmay odam dushmanlarga qarshi qahramoni kurashgan snoubol hayvonlarni ruhlantirib yuborgan edi jang maydonidagi manzaralarni xayollarida tikladilar yo'q snoubolning josus bo'lganiga ishonish qiyin edi ko'z oldilariga keltirgan manzaralarda snoubolning shubhalantiruvchi biror harakati ko'rinmasdi bokserning kallasi g'ovlab ketdi miyasida javob topish mumkin bo'lgan savollar g'ujg'on o'ynay boshladi tuyoqlarini ko'ksining ostiga bosib ko'zlarini mahkam yumib yotib olgan holda zo'r berib o'ylanardi fikrlarini tartibga solishga harakat qilardi nihoyat bunga ishonmayman aytilgan gaplar asosli emas dedi bokser snoubol molxona jangida botirlik bilan kurashgan edi buni o'z ko'zlarim bilan ko'rganman uning ustiga birinchi darajali qahramon hayvon ordeni bilan mukofotlangan edi-ku, dedi bokser hamma hayvonlar snoubolning yag'rinidan qon oqqanligini ko'rganmiz bu o'zaro kelishishi natijasi bo'lgan dedi skuiler aslida jonsning o'qi uning orqasini yalab o'tgan xolos agar sizlar ozgina bo'lsa ham o'qishni bilib savodingizni chiqargan bo'lganingizda kelishuv hujjatini ko'rsatgan bo'lardim o'zingiz ham o'qib ko'rib bu gaplarga ishonch hosil qilardingiz hujjatlardagi kelishuvga binoan yaralanish keskin daqiqalarda chekinib vaqtinchalik fermani hayvonlarga qoldirish uchun berilgan belgi edi bu fitna haqiqatdan ham o'zini oqlagandi o'rtoqlar aslida qahramonlik ko'rsatgan hurmatli rahbarimiz napoleon bo'lgan aks holda snoubol g'alaba qozongan bo'lardi bo'lib o'tgan voqealarni bir eslab ko'ring jons va uning xizmatkorlari fermaga bostirib kelishganida snobol ularga qarshi chiqish o'rniga aylanib qochib qoldi ba'zi hurmatli hayvonlarimiz ham unga ergashgan edilar jangning keskin daqiqalarida dono rahbarimiz o'rtoq napoleon hayvonlardagi qo'rquvni yengishga yordam bergan insonlarga o'lim deb hayqirib oldinga tashlanib o'tkir tishlarini jonsning oyoqlariga botirgandi o'ylaymanki albatta bu voqea esingizdan chiqmagan xotirangizda hali uzoq vaqt saqlanib qoladi dedi skuyler og'irligini u oyog'idan bo'yog'iga tashlab turib skuyler jang manzaralarini mufassal ipidan ignasiga qadar tasvirlab napoleonning jangda ko'rsatgan qahramonliklarini hayvonlar xayolida tiklashga harakat qilardi uning so'zlarini eshitib turgan hayvonlar tasdiq alomatini bildirib boshlarini qimirlatdilar go'yo voqealarni g'ira shira eslaganday qilib o'zlarini ko'rsatdilar lekin har holda jang maydonini aylanib qochib borayotgan snoubolni yodlariga tushirishdi bokser hech tushunolmay qiynalardi shuning uchun sal ozgina noqulaylik bilan snoubolning jang maydonida sotqinlik qilganiga ishonolmayapman dedi hayvon fermasidagi keyingi paytlarda ro'y bergan voqealarda haqiqatdan ham dushmanlik qilingan bo'lishi mumkindir molxona jangida esa botir safdosh va qahramon jangchi bo'lganiga ishonmasdan ilojim yo'q rahbarimiz o'rtoq napoleon deb so'zlay boshladi skuyler sokin va qat'iylik bilan baland ovozda qo'zg'olon haqida har xil fikrlar va xulosalar surilmasdan ilgariyoq snoubo jonsning josusi bo'lganligini aytgan edilar mening esimda turibdi ha bu boshqa gap dedi bokser agar o'rtoq napoleon shunday deyayotgan bo'lsa bu juda to'g'ri va asosli fikrdir o'rtoq napoleon hamisha haq va to'g'ri gapni aytadilar ha bu asosli fikr dedi skuiler bokserga dadil qarab uning ko'zlari bir yonib o'chgan yulduzday sovuq yaltirab ketdi bir daqiqa jimlikdan so'ng o'rtoqlar dedi biz juda hushyor bo'lishimiz kerak oramizda snoubolning maxfiylari borligini ular bizning qatorimizda o'tirganligini hech bir hayvon inkor eta olmaydi skuyler fermadagi hayvonlarning hushyor bo'lishlari lozimligini yana bir bor ta'kidlab ularni qattiq ogohlantirdi oradan to'rt kun o'tgach tushlikdan so'ng napoleon hamma hayvonlarni ferma hovlisiga yig'ishga buyruq berdi hayvonlar to'planib bo'lganlaridan so'ng napoleon o'z uyidan chiqdi u ko'ksiga ordenlarini yaqindagina o'zini o'zi birinchi darajali qahramon hayvon ikkinchi darajali qahramon hayvon ordenlari bilan mukofotlagan edi taqib olgandi uni to'qqizta katta va bahaybat it o'rab olgandi itlar hayvonlarning suyak suyaklarigacha titroq soluvchi tovush bilan irillardilar hayvonlarning itlari seskanib ketdi qo'rqqanlaridan bir birlarining pinjiga suqilishdi hozir qandaydir dahshatli voqea yuz berishini kuta boshladilar napoleon yig'ilganlarni qonga to'lib ketgan qahrli ko'zlari bilan bir bir kuzatib chiqdi va o'tkir chiyillagan tovush chiqardi itlar jon jahdlari bilan oldinga sakradilar to'rt yosh cho'chqaning quloqlaridan tishlab sudrashdi og'riq zo'ri va dahshatdan chiyillayotgan cho'chqalarni napoleonning oyoqlari ostiga keltirib tashladilar ularning quloqlaridan qon oqardi itlar qon lazzatini tuyib yanada vahshiylashdi cho'chqalar o'zlarini aybdor deb o'ylashib qo'rquvdan titrashardi napoleon o'z gunohlarini ixtiyoriy ravishda bo'ynilariga olishga cho'chqalarni undadi ular napoleonning yakshanba kunlari majlislarni bekor qilish haqidagi qaroriga e'tiroz bildirgan to'rtta yosh cho'chqalar edi cho'chqalar snowball fermadan quvilgandan buyon yashirin aloqa qilganliklarini shamol tegirmonni vayron qilishda hamkor ekanliklarini hayvon fermasini mister frederikka o'tkazishga rozi bo'lganliklarini tan olishdi shuningdek snoubolning jons hukmronligi davrida josus bo'lganligini buni uning o'z og'zidan eshitganliklariga iqror bo'lishdi to'rt yosh cho'chqa hamma jinoyatlarini bo'yinlariga olganlaridan so'ng itlar darhol o'tkir tishlarini ularning kekirdaklariga botirib boshlarini uzib tashlashdi napoleon hayvonlar yuragiga dahshat soluvchi ovoz bilan sotqinlik qilgan hayvonlar ularning orasidan yana topilishini e'lon qildi tuxumlar bilan bog'liq bo'lgan tovuqlarning o'zboshimchaliklariga rahbarlik qilgan uch tovuqni itlar tishlab olib keltirishdi bu tovuqlar choshgoh paytlari yig'inlar o'tkazib napoleonning buyruqlariga qarshi chiqishga undaganligiga qolgan tovuqlar guvohlik berishdi ular ham rahmsizlik bilan bo'g'izlandilar keyin esa bir g'oz o'tgan yil hosilidan olti dona makka jo'xorini o'g'irlab tunda yeganligiga iqror bo'ldi snobol tomonidan ongi zaharlangan bir qo'y esa suv ichiladigan quduqqa siyib yuborganiga yana bir qo'y napoleonning g'oyalariga o'zini bag'ishlagan va sidqidildan xizmat qilgan ikki qo'y hamda tumov kasalligidan azob chekayotgan bir qo'chqorni olov atrofida aylantirib o'ldirganiga iqror bo'ldi hammalari o'ldirildi jinoyatlarni bo'yinga olish va jazolash uzoq vaqt davom etdi murdalar napoleon oyoqlari ostiga tashlanaverdi havo jons quvilganidan beri hayvonlarga notanish bo'lib qolgan qon hidi bilan og'irlashdi uch it to'satdan bokserga tashlandi o'ziga qarab uchib kelayotgan itlarni ko'rgan bokser ulkan orqa tuyoqlarini yerga mahkam tiradi oldingi oyoqlari bilan havoda uchib kelayotgan itlardan birini ushlab oldingi tuyoqlari ostiga oldi it jon achchig'ida vangilladi qolgan ikki it esa dumlarini qisib orqaga chekinishdi bokser tuyoqlari ostida yotgan itni o'ldiraymi yoki o'ldirmaymi degan ma'noda napoleonga ko'z tikdi napoleonning rangida rang qolmagan yuzi o'lgan cho'chqaning yuziga o'xshab ko'karib ketgan edi itni qo'yib yubor deb keskinlik bilan buyruq berdi bokser tuyoqlarni ko'tardi ko'k rangdagi xol xol dog'lari bo'lgan it uning oyoqlaridagidan sudralib chiqdi hamma hayvonlar voqeani qanday tugashini sabrsizlik bilan kutishardi oraga og'ir sukunat cho'kdi itlar va cho'chqalardan tashqari yuragini oldirib qo'ygan hamma hayvonlar tarqala boshlashdi ular zo'r va zo'r sudralib borishardi qo'rqqanlaridan titrab qaqshardilar o'zlarini nihoyatda himoyasiz va g'arib sezishardi snouboll bilan hamkorlik qilgan hayvonlarning xiyonatkorligi va ulardan ayovsiz qassos olinganligidan boshlari qotgan edi ular qonli voqealarni juda ko'p boshlaridan o'tkazgan bo'lib lekin bunaqasini birinchi bor ko'rib turishlari edi hayvonlar o'zlarini o'zlari jazolab o'ldirayotgan edilar mister jons firmadan quvilgandan beri hayvon kushandalik bo'lmagandi hatto zararkunandalik qilgan kalamushlar ham o'ldirilmagandi hayvonlar yarmi tugatilgan shamol tegirmoni joylashgan tepalikka o'rmalab chiqdilar muzlab borayotgan tanalarini isitish uchun bir birlarining pinjiga kirdilar klover myurel benyamin va sigirlar qo'ylar g'ozlar tovuqlar hammalari shu yerga to'planishdi faqat hamma hayvonlarni yig'ishga buyruq berilishidan oldin yo'qolib qolgan mushuk ko'rinmasdi xolos bir necha daqiqalar o'tsa ham hech qaysi hayvondan sado chiqmasdi bokserning oyoqlari tanasini arang ko'tarib turardi asablarining tarang tortilganligi yuzida aks etardi uzun qora dumi devorga osilgan soatning toshlari kabi u yoqdan bu yoqqa borib kelardi men hech narsani tushunmayapman fermamizda shunday voqealar ro'y berayotganiga ishongim kelmaydi o'zimiz aybdormiz hamma voqealar mas'uliyatsizligimiz tufayli kelib chiqdi kamchiliklarimizni tugatishimiz kerak faqat ishlash ishlash va yana ishlash bilangina aybimiz va gunohlarimizni yuvishimiz mumkin ertadan boshlab men barvaqtroq turib bir soat oldin ish boshlayman bokser salmoqdor qadamlar bilan tosh koniga qarab yurdi to'plab qo'yilgan toshlardan ikki hayvonga mo'ljallanganligini birlashtirib turib shamol tegirmoni tomon sudray boshladi hayvonlar esa klover atrofiga o'rmalab kelib unga yopishib oldilar ular yotgan baland tepalikdan atrof kaftdek ko'rinib turardi hayvonlarning ko'pchiligi tabiatni zavq bilan tomosha qila boshlashdi katta yo'lga tutashib ketgan yam yashil yaylovlar pichan dalalari to'ntarib qo'yilgan ko'm ko'k osmonga o'xshab ketuvchi suv to'ldirilgan hovuz va haydalgan yerlar juda go'zal edi o'zlari ekib parvarish qilgan hozir bo'yi cho'zilib qolgan bug'doylar mo'ridan buralib buralib chiqayotgan tutunlar molxonaning qizil tuniga qoqilgan tomlari ertaklardagidek sehrli edi bu kun bahorning musaffo va ko'rkam kunlaridan edi yer ustida sollanib turgan maysalar va ferma atrofidagi to'siqlar quyosh nurida toblanardi hayvonlar uchun hech qachon tabiatning manzaralari u qadar go'zal va orombaxsh bo'lib tuyulmagan edi zavqlarini uyg'otadigan fermani o'zlariniki ekanligi yodlariga tushib hayratlandilar tepalikdan pastga qarab turib tikilib turgan kloverning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi yuragi to'lib ketganligidan gapira olmasdi axir fermadagi inson hukmronligini ag'darib yuborishdan maqsadlari bu emas edi-ku axir qirg'inbarotlar bo'lishini orzu qilmagan edilar nega bunday bo'ldi nega begunoh hayvonlar qonlari daryodek oqmoqda axir ozod va baxtiyor kunlar kelishi va to'kin sochinlik farovonlik bo'lishi uchun kurashgan edilar-ku. Qarmayor qo'zg'alonga da'vat etganida bunday xunrezliklar haqida ogohlantirmagandi. Axir keksa mayor hamma hayvonlar ochlik va xipchinlardan ozod bo'lib, eng huquqli bo'lgan har bir hayvon qobiliyatiga qarab ishlovchi ehtiyojiga yarasha kun ko'ruvchi kuchlilar ojizlarni mayor nutq so'zlagan tunda klover oyoqlari bilan yetimlarni himoya qilgani kabi himoya qiluvchi hayvon jamoasining bunyod bo'lishi haqida so'zlagan edi-ku. Nahotki ularning o'rniga aql bovar qilmaydigan qatag'onlik voqealari ro'y berayotgan bo'lsa. nahotki har bir hayvon erkin fikr yurita olmaydigan har bir burchakni jallod boltasi kabi tishlarini ko'rsatib irillayotgan itlar qo'riqlaydigan anglab olishga aqlning kuchi yetmaydigan qilmagan gunohlariga hayvonlarning o'zlari iqror bo'ladigan hayvon do'stlarini ham sotib yuboradigan har bir hayvon yaqinlaridan ham hadiksiraydigan zamon kelgan bo'lsa Кловерның тілі исенкорлик йок эді. Қаны хам қасас отты білян көпірмасты. Чучғаларге бойсын маслик хақыдаки фікірлер ойыда хам йок эді. Хатта ки, хазырге ахвалымыз Джонс даврыдагиге ниспаттан ва башқа фермадаги хайвонлар көреяткен кундан яхшырақ деп ойларды. Джонсның фермаге қайтып келмасыгі үчін худды шундай қонли вақиялар заруриятдар деп ойларды. klover hayvon firmasining g'oyalariga sodiq edi butun kuchi boricha jon dili bilan ishlardi berilgan buyruqlarni so'zsiz bajarardi napoleonning rahbarligini to'laligicha tan olardi boshlariga eng og'ir kunlar tushgan paytlarda ham Clover va boshqa hayvonlar kelajakka umid bilan qarab yashadilar va ishladilar jons va odamlarning o'qlariga ko'ksilarini tutib berdilar shamol tegirmonini qurdilar hammasi bugungi ro'y berib turgan voqealar uchun emas edi kloverning boshida shunga o'xshash fikrlar g'ujg'on o'ynardi lekin bularning hammasini ifodalash uchun so'zlar topa olmas edi butun vujudi bilan his etib turardi nihoyat hamma hammasini o'zida mujassam etuvchi angliya hayvonlari qo'shig'ini boshlab yubordi barcha hayvonlar kloverga qo'shilishdi gimnni uch marta qaytarishdi uni salmoq bilan kuylashardi g'am g'ussaga to'lib ketgan ovoz bilan kuylashdi ohangini haqiqiy san'atkorlar kabi joyiga qo'yib kuyladilar avvallari hech qachon bu qadar berilib kuylamagandilar qo'shiq uchinchi marotaba kuylanib tugashi bilanoq muhim bir fikrni aytmoqchi bo'lganday skuiler ikki it qorovulligida hayvonlarga yaqinlashdi o'rtoq napoleonning maxsus qaroriga asosan angliya hayvonlari gimnining bekor qilinganligi va uni kuylash man etilganligini e'lon qildi hayvonlar taajjublanishdi nega nima uchun hayrat bilan so'radi myurel o'rtoq angliya hayvonlari qo'shig'i hozirgi kunimizda biz uchun kerak emas dedi o'ta jiddiylik bilan skuyler bu gimnda qo'zg'olonchilar harakati ifodalangan edi qo'zg'olon amalga oshdi maqsadlarimiz ro'yobga chiqdi sotqinlarning qatl etilishi bizning maqsadimiz yo'lidagi qilingan oxirgi va eng so'nggi harakat bo'ldi tashqi va ichki dushmanlarimiz mag'lub bo'lishdi angliya hayvonlari gimnida kelajakda bunyod etilishi kerak bo'lgan mukammal hayvonlar jamoasi ishtiyoqi ifodalangan edi hozirga kelib bizning orzularimiz amalga oshib ana shunday hayvonlar jamoasi vujudga keldi ravshan ko'rinib turibdiki endi bu gimn o'zini oqlamay qo'ydi hayvonlar nihoyatda qo'rqib turgan bo'lishlariga qaramay e'tiroz bildirishmoqchi bo'ldilar lekin odatdagidek qo'ylar marashni boshlab yuborishdi ikki oyoqlilar dushman to'rt oyoqlilar do'st qo'ylar marashni tugatishgandan keyin esa muhokamaga o'rin qolmagan edi bu voqeadan keyin angliya hayvonlari gimni kuylanmadi uning o'rniga shoir minimusning hayvon fermasi hayvon fermasi mendan senga zarar yetmasin degan so'zlar bilan boshlanuvchi gimni yaratildi yakshanba kunlari ertalab hayvon fermasi hovlisida bayroq baland ko'tarilgandan keyin shu gimn kuylana boshladi lekin hayvonlar nazarida uning so'zlari ham ohangi ham oldingi gimnga teng kelolmasdi bu gimindan negadir hayvonlarning ko'ngli to'lmasdi